Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 16, 1967. Hinirang na professed member ng Order of Friars Minor Capuchin, si Joseph Nakua, na ngayon ay obispo ng Itil, Sampuanga, Sibugay. Nabatid na matapos ang kanyang pag-aaral sa sekundarya, kumuha siya ng kanyang philosophical studies sa Capuchin House of Studies sa Kerala, India at ang kanyang theological studies sa Capuchin Theology House sa Pamplona, Navarra, Spain. Gayunman, magkalipas pa ito ng apat na taon bago siya tuluyang naging pari ng Order of Friars Minor Capuchin. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.